murakoze ko mwatuye kuviza radio isanganiro ndabaye ikaze bagenzi mwese muri kumratuviriza n'umwanya w'amakuru mu rurimi rw'ikirundi avugwa ko no murango duhera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize indagurika ry'ibihe ubukene bw'isindimwa biri mu bituma biciro by'ibidandazwa bisanzwe bifungwa n'abantu bimwe bimwe bihindagurika ibiciro ku masoko umuhinga mu bijyanye n'ubutunzi Faustin Ndikumana araja kwisigura muri ano makuru nayo ibice 17 kwijana by'abakenyezi mu Burundi ngo nibo bafise amatongo baronkejwe biciye mu gutorana navyo nyetwe bateguriye muri ano makuru buca nandi y'ingaburo uno munsi tuja koyagira ku gitegwa citwa ikibonobono gwico naco kikaba gifise akamaro katasanzwe mu mubiri w'umuntu mu gihe amavuta yacu afasha kugira urukuba gwiza muhinga bw'ivyuma François Akimana ano makuru mugiye kuyashikirizwa na Jean Marie tunayonga twese hamwe dusuye tubaha ikaze insiguro itangwa n'umuhinga yigenga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana asigura ko abantu bihutira gukora urudandaza rw'ibifungurwa kuko byama bikenewe naho haba hari mu bukene uyu muhinga akabona ko ugira umwimbu ushobore kuboneka neza hakwiye kubaho politike y'ukungene huduzwa ibijanye n'ubutunzi mu gihugu tumukurikire mu biharuro rero bakwerekana mirongo itatu ku ijana y'imiryango imwe usanga badafise amasi barima kurumva rero usanga ibintu by'ibiribwa ariko biriyongera uko twavyifuza kuko eh, nico bituma usanga rimwe rimwe hariho ibirimwa bimwe bimwe nka birya bintu usanga nk'amateke yagiye ugasanga canke ibijumu hamwe hamwe ntubibona ndetse mbere ugasanga nk'ubiharage urabona ko ari vyo usanga abantu bariko bararima cane ugaca usanga nk'inkozo canke n'ibiki bigenda bigorana mu ntara zimwe zimwe umwimbu ntuguma uboneka ku biribwa bimwe bimwe kubera ko twashaka ubwoko bwinshi iby'ibiribwa hanyuma ugasanga rimwe rimwe rero ngene usanga nk’ibi by’umwavu hari igihe ucererwa kuba wacerewe nko kuboneka bamwe ntibawuronke ku gihe ugasanga umwavu ukumbuye haba bamwe ntibawuronse bukwiye tute turavuga rero ibi by'ihindagurika ry'ibihe kandi ata politiki iraboneka yo kugira duhangane n'ivyo bintu hanyuma ikindi n'abarimyi nyene usanga uburyo atari byinshi kuko burya uravye abarimyi uravye n'abari mu mashirahamwe canke ku giti cabo kuri mu biswi bisaba uburyo bwinshi uravye ibyo tuba dukeneye ugaca uraba rero contexte turi munsi uravye nk'ikiza ca covid aricyo gituma n'ibyo biba kumbure urudandazo hagati y'ibihugu vyegeranye usanga umwimbu wabaye mwinshi utinjira uko vyifuzwa usanga n'ikibazo c'amahera y'agaciro kumbura boza kugurira ibintu hanze batari kuba bararonka aho badandaza uko bavyifuza canke usanga nk'amaleta yafashe ingingo ati ibi bintu ntivyinjire mu gihugu kumbure kumvo babona ziba zikenewe ugaca usanga rero muri ibi bihero bukene usanga abantu bashobora gukora ibintu bitari byinshi ugasanga abantu rero baja kenshi mu rudandaza rw'ibiribwa kubera bavuga bati eh, naho haba ubukene umuntu arondera gufungura biguma ari byo cyangombwa usanga abantu baja mu rudandazo rw'ibintu by'ibiribwa novuga yuko ni ukura muri rusange ico tokwita politike dororance ekonomike yotuma ibibazo byose bifatirwa muri rusange ihame kuko yumva ko bishobora gutera ikina kiriya biba ari vyinshi Faustin Dikumana ni umuhinga yigenga mu bijanye n'ivy'ubutunzi abakenyezi b'abarundikazi ngo baracakumiriwe ku bijanye no kuronka amatongo biciye mu gutorana mu ruganda rwatunganijwe muri nondwi kubijanye no gutorana amatongo mu Burundi Alexis Manirakiza umuhinga yakoze icigwa mu bijanye no gutorana mu Burundi ashikiriza ko icigwa cakozwe mu myaka iheze mu gihugu cose c'u Burundi mu bafise amatongo bashika bice birenga 80 kwijana ibice 17 kwijana by'abakenyezi aribo gusa bafise amatongo kubwiwe ngo harakwiye gushyirwaho itegeko ryo gutorana mu burundi tumukurikire guha abana babo iryo tungo baronse byaje eh, biraza buke kubera kera hoho abagore na kimwe baronka hariho icigwa cabaye ico cabaye mu bihumbi bibiri n'umunani mu gihugu cose ico cigwa rero cerekanye yuko abagore bafise amatongo yabo bayafise ku bubasha bwose ari ibice cumi n'indwi ku ijana ariko abagabo nabo bakaba bashika ibice mirongo itandatu birenga ku ijana nk'umuhinga muntu kuguki jewe ico nuko hojaho itegeko rigenga ugutorana mu Burundi ko umugabo n'umugore botorana co kimwe mugabo iryo hatse kuca haza n'ibindi biza bikurika iyo tegeko nk'ibijanye no guhimiriza abantu kugira bahindure ivyiyumviro babone yuko gutorana hagati y'umugabo atari ingorane ahubwo yoba n'inyinshi y'ibibazo bimwe bimwe hama hari n'ibindi nk'ibyo by'uko hari abantu benshi urugwirirane rw'abantu harakenewe rero ko haza nka politiki ivuga yuko abantu bogabanuka nibyo mbona byihuta byoba kugira icyo kibazo kive mu nzira ku itandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'ibiri muri studio za Radio isanganiro amakuru yacu tuyabandanirize mu bijyanye nyine n'amatongo aho amatongo ya leta arenga ijana mirongo umunani afise uburinganire burenga amahitari igihumbi ariyo yakuwe mu minwe y'abanyagihugu muri komini sare mu ntara bujumbura ibyo biri mu cegeranyo cyashyizwe ahabona kuri uyu wa gatanu n'abahinga bo mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo uburimyi n'ubworozi bamwe mu ndongozi zo ku mitumba bagashima igikorwa cyagenze kubwa Odeta Kayitesi umuhuzabikorwa ku rwego rw'igihugu mu mugambi ujejwe gutunganya isindimwa no kuyisubiza kanovera akavuga ko bagiye gufasha komine gushiraho igisata ndangatongo ibizotuma amatati y'amatongo agabanuka inkuru twateguriwe na Lidi Gahimbare nk'uko byashyikirijwe n'umuyobozi mukuru mu bushyikiranganji mu byo bugejwe harimo uburimyi n'ubworozi ajejwe umugambi wo gutohoza no kwegeranya amatongo ya leta butoji leona amenyesha ko icyo gikorwa cyabereye muri komini sare cyatumye haboneka amatongo ya leta anganijana na mirongo umunani na tatu yari yihagiwe n'abanyagihugu twashoboye kugenzura imitumba cumi n'itandatu igize iyi komine yose twashoboye kuronka amatongo ya leta turayagenzura turashyiraho n'imbibe zayo amatongo angana ijana na mirongo n'atatu afise uburenganire bwa baba igihumbi na mirongo umunani by'amahegitari ni umugambi rero umugwi wo mu bushikiranganje wakoranye n'abenegihugu abo rero nibo badufasha barerekana abantu bihagiye amatongo ya leta canke banyegeje amatongo ya leta canke yandi matongo ya leta atarazwi niho twahejeje rero turashika kuwo mwimbi bamwe mu bayobozi bo ku mitumba bavuga ko ico gikorwa cagenze neza kuko abanyagihugu barangurira imirimo muri ayo matongo ya leta kumwe baca barahashinga ututi bariko barashinga ni kuri nta nta ngorane twigeze odeta kayitesi ajejwe umugambi wo gutohoza gutororokanya no kwandika amatongo ya leta ku rw'igihugu avuga ko bagiye gushyiraho muri komine isare igisata kizofasha kwandika amatongo ya leta hamwe n'ay'abanyagihugu ngo bizotuma amatati y'amatongo agabanuka tuzofasha komine kugira ngo gishireho igisata ndangatongo biriko birakorwa ubu maze kwigisha abo mu makomine dukoreramwo aramaze gushigwaho abahinga mvamakungu bazofasha kugira ngo ubu ivyo bikorwa vyo gutanga impapuro ndangatongo bishobore gukorwa turiko turagerageza yuko ivyo bikorwa vyo gutanga impapuro vyokorwa ku bantu bose bo muri aya makomine turabona yuko bifise akamaro kadasanzwe cane cane mu kugabana za z'amatongo abanyagihugu bo muri komisare bakaba bahawe imisi 15 kugira ngo birabire ibiri mu cegeranyo cashizwe ahabona kuri wa gatanu ko bihuye n'ivyo bashikirije isanganiro inama isumba ingimba amakuru acarabandanya muyavugwa mu ntara abasitaneri barongoye amakomine yo mu karere k'uburengero basaba kongerezwa ubumenyi mu bijyanye n'uburongozi itunganywa y'amakomine kugira ngo bashobore kurangura amabanga bajejwe ku neza y'abanyigihugu batwara babishikirije kuri uyu wa gatanu bafatiye ku nyigisho bari bamazemo iminsi itanu ku mugwa mukuru w'intarangozi inyigisho zari zifatiye ku rongozi n'itunganywa ry'amakomine nje barikanuye Sergio arongoye ikigo kijije gukarihiriza ubumenyi abajejwe intwaro mu makomine akemera ko ikogwa ikorwa nico kigo cyo mu bushikiranganje mu byo bujejwe amakomine ngo cabateganije inyigisho zitari nke kikazofasha kurongora neza amakomine Blaise Pascal Kararumiye arabitubwira abasitanteri bo mu makomine y'intara za ngozi kayanza muyinga na kirundo barashikiriza ko hakenewe inyigisho zikwiye kugira ngo bashobore kurangura amabanga yo kurongora amakomine bajejwe nk'uko byashikirijwe na musitanteri wa komine ya ngozi asirukiye abo bagenzi we mu kusozera ibikorwa bari bamazemo iminsi itanu kuri uyu wa gatanu niho yashikiriza ko nk'ubu muri iki gihe ngo bakeneye cyane cyane nk'inyigisho zijanye no gutegura hamwe no gutunganya amafaranga komini ikoresha ngo kubera ko ibyo bikorwa muri uku kwezi nyene kugiye gutangura ari vyo bagiye gukora mugenzi wa komine muyinga ati bamaze gushikirizwa inyigisho z'iyo minsi basanze amabanga abasitanteri bajejwe atoroshe ngo rero ngo byasaba ko baronka inyigisho zikwiye ivyo bakaba babishikirije mu gusozera uruganda rw'imisi itanu aho bariko biga gutunganya intwaro ya komine n'ingene leta itegerezwa kugumana ijisho ku bikorwa vyose biriko birakorerwa mu mw'ikomine serge njebarikanuye arongoye ikigo senefare centre national de formation des acteurs locaux ikigo cy'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu iterambere ry'abenegihugu hamwe n'umutekano ikigo kandi kijejwe kongereza ubumenyi abarongoye amakomine hamwe n'abakozi aremeza ko icyo kigo cyabategekanirije inyigisho zitari nke ngo kugira ngo bashobore kurangura neza amabanga bajejwe ngo kandi ku neza y'umunyagihugu barongoye ngo rero ibyo baramaze kubitegura muri uyu mwaka bakaba barindiriye amafaranga abigenewe ingozi kararume Blaise Pascal ku bwa radio isanganiro tugushimire Blaise Pascal kararumiye amafaranga yo kwiyunguruza hangu yaraduze kuva ikirero cyo kuruzi murago kwibarabara riva yubanza rijaye bujumbura gicikiye itiki kabigeze ku mafaranga ibihumbi 4 canke ibihumbi 3 n'amajana 5 haba kuri yasi canke kuri za modoka bita probox aho hiyongere ko amafaranga igihumbi bivanye n'urugendo rwabaye rurerure nk'uko abashoferi babisigura abiyunguruza canke abashoferi bose bagasaba leta gukora ibishoboka kugira ngo iryo barabara RNNF rishobore gusanurwa mu buyobozi bukuru bw'amabarabara bemeza ko mu ndwizi ibiri gusa iryo barabara rizoba ryasubiye eh, gukora nk'uko nk'uko tubibwirwa na mugenzi wacu Space Caritas Kabanyana yateguriye iyo nkuru abanyagihugu bo mu ntara ya bubanza bakunda gufata ibarabara rya bubanza bujumbura ariryo rnf mu mfunyafunyo y'igifaransa baridoga ko amafaranga y'itike yaduze kugera ku mafaranga igihumbi kuva aho iryo barabara ricikiye haraheze indwi zibiri bagasaba leta gukora ibishoboka kugira ngo iryo barabara rnf risubire kurengana murabona yuko kijya kiraro cyaciye kibuza uruja n'uruza ufatiye na cyane cyane ino ku ntara y'iwacu y'ibubanza bubanza imigenderanire isa asa n'uko yahagaze ibaye naho idusaba uburyo bwinshi kubera uburabo n'ibarabara rirengana turinda guca igihanga twosaba ko leta mbyeyi inkotsi yoraba ikabanguka kugira ngo idutabare na cyane cyane ko ari uruhombo ku butunzi bw'igihugu mu miryango eka ndetse mbere no ku n'uruza rw'ingenzi uno mushoferi arasigura igituma baciye baduza amafaranga yo kwiyunguruza urabona ikibazo dufise si ikindi ni uko tuzunguka cyane urabona ubu tuvaye n'unzego tebu tukaca duca igihanga tugaca tuja ibubanza vrema turarushe vrema eh, mwadugije igitiro kubera ikirere twadugije hejuru ya urumva duca ahantu henshi gose eh kibazo twagize twebwe baravye kubw'impamvu yuko ikiraro giteba nibafate bagura amakontineri ikontineri zihari muri leta ziruzuye imodoka zikaba ziharengana mu kurindira yuko abahinga babijejwe baba badukora ikiraro gikomeye mu buyobozi bukuru buraba iby'amabarabara barizeza abo banyagihugu bavuga ko mu kiringo kitarenze indwi zibiri gusa iryo barabara rizoba ryahejeje gukorwa regisi mpawe nayo aramutswa ubwo buyobozi aremeza ko n'ibikoresho batanguye kubitororokanya Space Caritas kabanya bubanza radio isanganiro Uraca bugacana yandi mu ngaburo Ikibonobono ngo ni igitegwa gifise imbuto zikanyurwamwo amavuta umushakashatsi mu bijanye n'ingaburo asigura ko ayo mavuta ari meza cyane mu guhingura urukoba rw'umubiri w'umuntu ariko ngo ayo mavuta akoreshwa mu kwisiga gusa akaba ataribwa Jean Paul Uyineza akamesha kandi ko amavuta y'imbuto z'ikibonobono avura akanakinga indwara zo ku rukoba nk'ibihute eka n'ibijanye na bandakara Omer Duayo yateguriye gucana yandi ikinure kizwi izina rya acide ricinoleique atahandi uzogisanga uretse muri kino giterwa cy'ikibonobono muri izi ntete zacu naho kiza kugaragara ku bice mirongo umunani n'indwi ku ijana ijana hakaba n'ikindi kinure kizwi ku izina rya acide oleique icyo nacyo ni nka bimwe bita lesomegane F ziza kuboneka ku rugero rwa gatatu kugera kuri kane ku ijana hakaba na acide linoleique ya omega 6 iza kuboneka ku rugero rwa gatanu ku ijana na acide palmitique hamwe na acide stearique iza kuboneka ku rugero rwa rimwe kugera kuri kabiri kuri kimwe kimwe ivyo binure ari nayo mavuta y'ico gitegwa ngo bifasha kwivura no kwikingira indwara zo ku rukoba ivyo binure kino gitegwa gisanzwe gifise igisebe cyane cyane mu ntiri zacyo biza gukora mu kugabanya ububabare resinformation ndetse no mu ku munsi nayo ku muntu afite ibikomere cyangwa se ibiherehere bimurya akiyagaza uwo nawe arasiga hahandi hagwaye igihe cyose ahejeje koga agaca yisiga mu kiringo c'indwi n'indwi zibiri aba yamaze kubona inyishu y'ikibazo ciwe Mwomenya kandi yuko iki giterwa amavuta yacyo turiko tubabwira si byiza kuyihereza nk'igifungurwa ahubwo tuyakoresha ku rukoba kubera ko asanzwe atunze toxine cyangwa se ubumara budasanzwe bushobora kwangiriza umuntu kugira abikwe neza amavuta y'ikibonobono arindwa izuba n'umuco agashirwa kure y'aho abana bashika kuko ataribwa Jean Paul Wineza umushakashatsi mu bijyanye n'ingaburo amenyesha ko haba mu mababi eka mbere no mu mizi y'ikibonobono hari ubumara bushobora konona amagara y'umuntu tugushimire Omer Nduwayo kuri ubucanandi y'ingaburo kujanye n'igiterwa c'ikibunobono ariko abatwumvirije ndabibutse ko umutumire bagane na Omer Nduwayo atari Jean Paul Wineza ariko ari umuhinga mu bijanye n'ingaburo yitwa Nankwa hafi Gilbert nuko ni kuri yo bucanandi duce dusuzira ko ano makuru ariko rero nyuma y'ano makuru mugaca mukurikira amakuru yandikwa n'ibinyamakuru so ndabibutse yuko ano makuru mwakomashikizwa na Jean Marie Mayonga François akimana akaba ari kwafasha mu bw'ivyuma tuyifuriza gira umunsi mwiza amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru mwaramutse canke mwiriwe biza kuvana naho mudukurikira muherereye ibihugu biri mu bumwe bwa buraya n'ubwongereza byaraneguwe cyane mu bijyanye n'agateka kazina muntu karushiriza gutituka no guhanahana ibyumviro hari kuwa 12 ntwarante uwo yafashe jambo ku izina ry'umugwi w'ibindi bihugu harimo n'u Burundi kubwo mwanditsi w'intangamarara w'ico kinyamakuru yandika ko bahinga babona ko leta ya Gitega yari gushimikira ku twigoro turiko turakogwa mu guteza imbere agateka kazina muntu aho kuja mu runani rw'ivyo bihugu rutabonwa kumwe abigisha n’abanyeshuri mu gisagara ca Bujumbura ntibashimishwa n'ingene ibibazo by'igice cya kabiri biriko birakogwa ivyo vyandikwa n'ikinyamakuru la voix de l'enseigne Kisigura ko abigisha biyamiriza ingingo yafashwe yo kubarungika gucungera ingene ibibazo bikorwa ku mashure badasanzwe bigisha ko kandi batabahaye amahera yo kwiyunguruza nk'uko ikinyamakuru c'abigisha Rava Dorensenya kibandanya kibisigura itororokanizo ry'amakuru ABP naryo ryandika kumigisha Darius niyo mwungere ayoboye abandi kwishure shingiro rushiha yo muri commune Musigati yakiri urubanza na sentare nkuru y'intara ya Bubanza bwo gufunga imyaka ibiri no gutanga irishi y'akababaro y'amafaranga y'amarundi ibihumbi bibiri n'amafaranga amajana atanu itororokanizo ry'amakuru ABP ryongera ko uwo mwigisha yagirizwa kuba yari yasivye imifuko itanu y'ifumbire abanje kubomora umwango w'inzu umukuru w'umutumba rushiha hari mu ijoro ryo kuwa mungu igenekerezo rya 14 rishira umuzi wa mbere igenekerezo rya 15 ukwezi kwa ntwarane abamwagiriza bari basavye igihano cyo gufunga imyaka 10 n'indishi yakababaro ingana amafaranga ibihumbi jana y'amarundi nkuko ABP iheraheza kubyandika mu ntahe y'ikibiriraho ngo mwigisha yari yemanze icyaha yagirizwa ariko agasigura ko yari yahenzwe amakaye arenga mirongo itandatu yo gutorezamwo amakori ya komine mu kinywabi yarafatiwe ku wa kane kwa patrice habiyambere wo ku musozi kibezi na samuel niyo wo ku musozi muyange kavumu muri komine ya mugamba byandikwa n'itororokanirizo ry'amakuru net press aho rinamenyesha ko uwo wa nyuma asanzwe anafasha uwujejwe ubutunzi muri komine mugamba amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru amakuru ranova naco kimenyesha ko hagiye kubakwa isoko ndengambibe muri kahakiye kanyenkoko iri muri zone komine n'intara ya Rumonge intumwa ziba nk'isi yose zaragendeye ahazokubakwa iyo soko ku munsi wa kabiri genekezo rya 16 ntwarane uno mwaka nkuko ico kinyamakuru gikorera kubingangurukana bumenyi kivyandika ukuntu ruzi rusizi ya mbere rwazibiwe ngo byo bari byo bikwegera kaga abantu baba muri zone ya Gatumba ngo nivyo ku itariki mirongo ibiri na zitanu ruhuma guheze ko mu burundi hazogwa imvura nyinshi kurusha uko byahora muri aya mezi ya ntwarane ndamukiza na rusama ikiza cha covid 19 utugenegene n'imyuga birakubititse uko niko ikinyamakuru jimbere kivyandika kukaba nkako ico kinyamakuru kibabazwa nuko ikiza ca covid 19 caje mu gihe gisata ndangamuco mu Burundi cari ko kiragerageza kwisununura ku isi yose abacitayeho babona ko bizogora gusubiza ibintu ku murongo nkuko byari biri duheraheze n'umwanditsi wa yandika atanga gutanga imvo zitatu dutuma umuntu asoma canke asubira gusoma ibitabo bibiri byanditswe na Patrice Michel Kayoya navyo vyitwa mu rurimi rw'igifaransa entre deux mondes na sur les traces de mon père imvo ya mbere ngo nuko Patrice Michel Kayoya yagwaniye mu ba ubuntu ica kabiri ngo nuko atatinya kuvuguruza abo basangiye urwego mu gihe bikenewe na cyane cyane ufatiye ku yita ukwemera ko kuwa mungu gusa udashyize imbere iterambere ry'umuntu uwo mwanditsi wa yaga yandika ko imvo ya gatatu yotuma usoma ibitabo by'umwanditsi akongera akaba n'umupatiri Michel Kayoya yahitanywe n'ikida cyo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri ngo nuko yemanga ivyiyumviro byiwe nk'uko bagendanye n'abamubonye babishingira intahe aha niho amakuru yanditswe n'ibinyamakuru aciye arangirira mwayashikirijwe nanjye Lydia Gahimba rifadikanije na Irene Bell nibigira mubandanye gukurikira ibiganiro bya radio isanganiro naho ubutaha